Wyjść, opuścić dom. Go out, leave home. Wejść, wejść w jakieś miejsce. Go in, enter a place. Wrócić, wrócić do miejsca. Go back, return to a place. Przejść przez, przejść przez trudny proces. Go through, Experience a difficult process. Przejrzeć. Dokładnie przeanalizować. Go over. Review thoroughly. Iść z. Pasować lub być w zgodzie. Go with, match or suit. Iść przeciwko. Sprzeciwiać się lub stawiać opór. Go against. Oppose or resist. Zbankrutować. Załamać się finansowo. Go under. Collapse financially. Krążyć. Rozchodzić się szeroko. Go around. Circulate widely. Kontynuować. Realizować plan. Go ahead with. Proceed with a plan. Wyjść. Opuścić dom. Go out, leave home. Wejść, wejść w jakieś miejsce. Go in, enter a place. Wrócić, wrócić do miejsca. Go back, return to a place. Przejść przez, przejść przez trudny proces. Go through, experience a difficult process. Przejrzeć, Dokładnie przeanalizować. Go over. Review thoroughly. Iść z. Pasować lub być w zgodzie. Go with, match or suit. Iść przeciwko. Sprzeciwiać się lub stawiać opór. Go against, oppose or resist. Zbankrutować. Załamać się finansowo go under, collapse financially. Krążyć, rozchodzić się szeroko. Go around, circulate widely. Kontynuować, realizować plan. Go ahead with, proceed with a plan. Wyjść, opuścić dom. Go out, leave home. Wejść, wejść w jakieś miejsce. Go in. Enter a place. Wrócić. Wrócić do miejsca. Go back. Return to a place. Przejść przez. Przejść przez trudny proces. Go through. Experience a difficult process. Przejrzeć. Dokładnie przeanalizować. Go over. Review thoroughly iść z, pasować lub być w zgodzie. Go with, match or suit. Iść przeciwko, sprzeciwiać się lub stawiać opór. Go against, oppose or resist. Zbankrutować, załamać się finansowo. Go under, collapse financially. Krążyć, rozchodzić się szeroko. Go around, circulate widely. Kontynuować, realizować plan. Go ahead with, proceed with a plan. Wyjść, opuścić dom. Go out, leave home. Wejść, wejść w jakieś miejsce. Go in, enter a place. Wrócić, wrócić do miejsca. Go back. Return to a place. Przejść przez. Przejść przez trudny proces. Go through. Experience a difficult process. Przejrzeć. Dokładnie przeanalizować. Go over. Review thoroughly. Iść z. Pasować lub być w zgodzie. Go with, match or suit. Iść przeciwko. Sprzeciwiać się lub stawiać opór. Go against. Oppose or resist. Zbankrutować. Załamać się finansowo. Go under. Collapse financially. Krążyć. Rozchodzić się szeroko. Go around. Circulate widely. Kontynuować. Realizować plan. Go ahead with. Proceed with a plan. Wyjść. Opuścić dom. Go out. Leave home. Wejść. Wejść w jakieś miejsce. Go in. Enter a place. Wrócić. Wrócić do miejsca. Go back. Return to a place. Przejść przez. Przejść przez trudny proces. Go through. Experience a difficult process. Przejrzeć. Dokładnie przeanalizować. Go over. Review thoroughly. Iść z. Pasować lub być w zgodzie. Go with. Match or suit. Iść przeciwko. Sprzeciwiać się lub stawiać opór. Go against. Oppose or resist. Zbankrutować. Załamać się finansowo. Go under. Collapse financially. Krążyć. Rozchodzić się szeroko. Go around. Circulate widely. Kontynuować. Realizować plan. Go ahead with. Proceed with a plan. Wyjść. Opuścić dom. Go out, leave home. Wejść, wejść w jakieś miejsce. Go in, enter a place. Wrócić, wrócić do miejsca. Go back, return to a place. Przejść przez, przejść przez trudny proces. Go through, experience a difficult process. Przejrzeć, Dokładnie przeanalizować. Go over. Review thoroughly. Iść z. Pasować lub być w zgodzie. Go with. Match or suit. Iść przeciwko. Sprzeciwiać się lub stawiać opór. Go against. Oppose or resist. Zbankrutować. Załamać się finansowo go under, collapse financially. Krążyć, rozchodzić się szeroko. Go around, circulate widely. Kontynuować, realizować plan. Go ahead with, proceed with a plan. Wyjść, opuścić dom. Go out, leave home. Wejść, wejść w jakieś miejsce. Go in. Enter a place. Wrócić. Wrócić do miejsca. Go back. Return to a place. Przejść przez. Przejść przez trudny proces. Go through. Experience a difficult process. Przejrzeć. Dokładnie przeanalizować. Go over. Review thoroughly. Iść z. Pasować lub być w zgodzie. Go with, match or suit. Iść przeciwko. Sprzeciwiać się lub stawiać opór. Go against, oppose or resist. Zbankrutować. Załamać się finansowo. Go under, collapse financially. Krążyć. Rozchodzić się szeroko. Go around, circulate widely. Kontynuować, realizować plan. Go ahead with, proceed with a plan. Wyjść, opuścić dom. Go out, leave home. Wejść, wejść w jakieś miejsce. Go in, enter a place. Wrócić, wrócić do miejsca. Go back. Return to a place. Przejść przez. Przejść przez trudny proces. Go through. Experience a difficult process. Przejrzeć. Dokładnie przeanalizować. Go over. Review thoroughly. Iść z. Pasować lub być w zgodzie. Go with, match or suit iść przeciwko, sprzeciwiać się lub stawiać opór. Go against, oppose or resist. Zbankrutować, załamać się finansowo. Go under, collapse financially. Krążyć, rozchodzić się szeroko. Go around, circulate widely. Kontynuować, realizować plan. Go ahead with. Proceed with a plan. Wyjść. Opuścić dom. Go out. Leave home. Wejść. Wejść w jakieś miejsce. Go in. Enter a place. Wrócić. Wrócić do miejsca. Go back. Return to a place. Przejść przez. Przejść przez trudny proces. Go through. Experience a difficult process. Przejrzeć. Dokładnie przeanalizować. Go over. Review thoroughly. Iść z. Pasować lub być w zgodzie. Go with. Match or suit. Iść przeciwko. Sprzeciwiać się lub stawiać opór. Go against. Oppose or resist. Zbankrutować. Załamać się finansowo. Go under. Collapse financially. Krążyć. Rozchodzić się szeroko. Go around. Circulate widely. Kontynuować. Realizować plan. Go ahead with. Proceed with a plan. Wyjść. Opuścić dom. Go out. Leave home. Wejść. Wejść w jakieś miejsce. Go in. Enter a place. Wrócić. Wrócić do miejsca. Go back. Return to a place. Przejść przez. Przejść przez trudny proces. Go through. Experience a difficult process. Przejrzeć. Dokładnie przeanalizować. Go over. Review thoroughly. Iść z. Pasować lub być w zgodzie. Go with. Match or suit. Iść przeciwko. Sprzeciwiać się lub stawiać opór. Go against. Oppose or resist. Zbankrutować. Załamać się finansowo go under, collapse financially. Krążyć, rozchodzić się szeroko. Go around, circulate widely. Kontynuować, realizować plan. Go ahead with, proceed with a plan. Wyjść, opuścić dom. Go out, leave home. Wejść, wejść w jakieś miejsce. Go in. Enter a place. Wrócić. Wrócić do miejsca. Go back. Return to a place. Przejść przez. Przejść przez trudny proces. Go through. Experience a difficult process. Przejrzeć. Dokładnie przeanalizować. Go over. Review thoroughly. Iść z. Pasować lub być w zgodzie. Go with, match or suit. Iść przeciwko. Sprzeciwiać się lub stawiać opór. Go against, oppose or resist. Zbankrutować. Załamać się finansowo. Go under, collapse financially. Krążyć. Rozchodzić się szeroko. Go around, circulate widely. Kontynuować, realizować plan. Go ahead with, proceed with a plan. Wyjść, opuścić dom. Go out, leave home. Wejść, wejść w jakieś miejsce. Go in, enter a place. Wrócić, wrócić do miejsca. Go back. Return to a place. Przejść przez. Przejść przez trudny proces. Go through. Experience a difficult process. Przejrzeć. Dokładnie przeanalizować. Go over. Review thoroughly. Iść z. Pasować lub być w zgodzie. Go with, match or suit. Iść przeciwko. Sprzeciwiać się lub stawiać opór. Go against. Oppose or resist. Zbankrutować. Załamać się finansowo. Go under. Collapse financially. Krążyć. Rozchodzić się szeroko. Go around. Circulate widely. Kontynuować. Realizować plan. Go ahead with. Proceed with a plan. Wyjść. Opuścić dom. Go out. Leave home. Wejść. Wejść w jakieś miejsce. Go in. Enter a place. Wrócić. Wrócić do miejsca. Go back. Return to a place. Przejść przez. Przejść przez trudny proces. Go through. Experience a difficult process. Przejrzeć. Dokładnie przeanalizować. Go over. Review thoroughly. Iść z. Pasować lub być w zgodzie. Go with, match or suit. Iść przeciwko. Sprzeciwiać się lub stawiać opór. Go against. Oppose or resist. Zbankrutować. Załamać się finansowo. Go under. Collapse financially. Krążyć. Rozchodzić się szeroko. Go around. Circulate widely. Kontynuować. Realizować plan. Go ahead with. Proceed with a plan. Wyjść. Opuścić dom. Go out. Leave home. Wejść. Wejść w jakieś miejsce. Go in. Enter a place. Wrócić. Wrócić do miejsca. Go back. Return to a place. Przejść przez. Przejść przez trudny proces. Go through. Experience a difficult process. Przejrzeć. Dokładnie przeanalizować. Go over. Review thoroughly. Iść z. Pasować lub być w zgodzie. Go with, match or suit. Iść przeciwko. Sprzeciwiać się lub stawiać opór. Go against, oppose or resist. Zbankrutować. Załamać się finansowo go under, collapse financially. Krążyć, rozchodzić się szeroko. Go around, circulate widely. Kontynuować, realizować plan. Go ahead with, proceed with a plan. Wyjść, opuścić dom. Go out, leave home. Wejść, wejść w jakieś miejsce. Go in. Enter a place. Wrócić. Wrócić do miejsca. Go back. Return to a place. Przejść przez. Przejść przez trudny proces. Go through. Experience a difficult process. Przejrzeć. Dokładnie przeanalizować. Go over. Review thoroughly iść z, pasować lub być w zgodzie. Go with, match or suit. Iść przeciwko, sprzeciwiać się lub stawiać opór. Go against, oppose or resist. Zbankrutować, załamać się finansowo. Go under, collapse financially. Krążyć, rozchodzić się szeroko. Go around, circulate widely. Kontynuować, realizować plan. Go ahead with, proceed with a plan. Wyjść, opuścić dom. Go out, leave home. Wejść, wejść w jakieś miejsce. Go in, enter a place. Wrócić, wrócić do miejsca. Go back. Return to a place. Przejść przez. Przejść przez trudny proces. Go through. Experience a difficult process. Przejrzeć. Dokładnie przeanalizować. Go over. Review thoroughly. Iść z. Pasować lub być w zgodzie. Go with, match or suit. Iść przeciwko. Sprzeciwiać się lub stawiać opór. Go against. Oppose or resist. Zbankrutować. Załamać się finansowo. Go under. Collapse financially. Krążyć. Rozchodzić się szeroko. Go around. Circulate widely. Kontynuować. Realizować plan. Go ahead with. Proceed with a plan. Wyjść. Opuścić dom. Go out. Leave home. Wejść. Wejść w jakieś miejsce. Go in. Enter a place. Wrócić. Wrócić do miejsca. Go back. Return to a place. Przejść przez. Przejść przez trudny proces. Go through. Experience a difficult process. Przejrzeć. Dokładnie przeanalizować. Go over. Review thoroughly. Iść z. Pasować lub być w zgodzie. Go with, match or suit. Iść przeciwko. Sprzeciwiać się lub stawiać opór. Go against. Oppose or resist. Zbankrutować. Załamać się finansowo. Go under. Collapse financially. Krążyć. Rozchodzić się szeroko. Go around. Circulate widely. Kontynuować. Realizować plan. Go ahead with. Proceed with a plan. Wyjść. Opuścić dom. Go out, leave home. Wejść, wejść w jakieś miejsce. Go in, enter a place. Wrócić, wrócić do miejsca. Go back, return to a place. Przejść przez, przejść przez trudny proces. Go through, experience a difficult process. Przejrzeć, Dokładnie przeanalizować. Go over. Review thoroughly. Iść z. Pasować lub być w zgodzie. Go with, match or suit. Iść przeciwko. Sprzeciwiać się lub stawiać opór. Go against, oppose or resist. Zbankrutować. Załamać się finansowo. Go under. Collapse financially. Krążyć. Rozchodzić się szeroko. Go around. Circulate widely. Kontynuować. Realizować plan. Go ahead with. Proceed with a plan. Wyjść. Opuścić dom. Go out. Leave home. Wejść. Wejść w jakieś miejsce. Go in. Enter a place. Wrócić. Wrócić do miejsca. Go back. Return to a place. Przejść przez. Przejść przez trudny proces. Go through. Experience a difficult process. Przejrzeć. Dokładnie przeanalizować. Go over. Review thoroughly iść z, pasować lub być w zgodzie. Go with, match or suit. Iść przeciwko, sprzeciwiać się lub stawiać opór. Go against, oppose or resist. Zbankrutować, załamać się finansowo. Go under, collapse financially. Krążyć, rozchodzić się szeroko. Go around, circulate widely. Kontynuować, realizować plan. Go ahead with, proceed with a plan. Wyjść, opuścić dom. Go out, leave home. Wejść, wejść w jakieś miejsce. Go in, enter a place. Wrócić, wrócić do miejsca. Go back. Return to a place. Przejść przez. Przejść przez trudny proces. Go through. Experience a difficult process. Przejrzeć. Dokładnie przeanalizować. Go over. Review thoroughly. Iść z. Pasować lub być w zgodzie. Go with. Match or suit. Iść przeciwko. Sprzeciwiać się lub stawiać opór. Go against. Oppose or resist. Zbankrutować. Załamać się finansowo. Go under. Collapse financially. Krążyć. Rozchodzić się szeroko. Go around. Circulate widely. Kontynuować. Realizować plan. Go ahead with. Proceed with a plan. Wyjść. Opuścić dom. Go out. Leave home. Wejść. Wejść w jakieś miejsce. Go in. Enter a place. Wrócić. Wrócić do miejsca. Go back. Return to a place. Przejść przez. Przejść przez trudny proces. Go through. Experience a difficult process. Przejrzeć. Dokładnie przeanalizować. Go over. Review thoroughly. Iść z. Pasować lub być w zgodzie. Go with, match or suit. Iść przeciwko. Sprzeciwiać się lub stawiać opór. Go against. Oppose or resist. Zbankrutować. Załamać się finansowo. Go under. Collapse financially. Krążyć. Rozchodzić się szeroko. Go around. Circulate widely. Kontynuować. Realizować plan. Go ahead with. Proceed with a plan. Wyjść. Opuścić dom. Go out, leave home. Wejść, wejść w jakieś miejsce. Go in, enter a place. Wrócić, wrócić do miejsca. Go back, return to a place. Przejść przez, przejść przez trudny proces. Go through, experience a difficult process. Przejrzeć, Dokładnie przeanalizować. Go over. Review thoroughly. Iść z. Pasować lub być w zgodzie. Go with, match or suit. Iść przeciwko. Sprzeciwiać się lub stawiać opór. Go against, oppose or resist. Zbankrutować. Załamać się finansowo. Go under. Collapse financially. Krążyć. Rozchodzić się szeroko. Go around. Circulate widely. Kontynuować. Realizować plan. Go ahead with. Proceed with a plan. Wyjść. Opuścić dom. Go out. Leave home. Wejść. Wejść w jakieś miejsce. Go in. Enter a place. Wrócić. Wrócić do miejsca. Go back. Return to a place. Przejść przez. Przejść przez trudny proces. Go through. Experience a difficult process. Przejrzeć. Dokładnie przeanalizować. Go over. Review thoroughly. Iść z. Pasować lub być w zgodzie. Go with, match or suit. Iść przeciwko. Sprzeciwiać się lub stawiać opór. Go against, oppose or resist. Zbankrutować. Załamać się finansowo. Go under, collapse financially. Krążyć. Rozchodzić się szeroko. Go around, circulate widely. Kontynuować, realizować plan. Go ahead with, proceed with a plan. Wyjść, opuścić dom. Go out, leave home. Wejść, wejść w jakieś miejsce. Go in, enter a place. Wrócić, wrócić do miejsca. Go back. Return to a place. Przejść przez. Przejść przez trudny proces. Go through. Experience a difficult process. Przejrzeć. Dokładnie przeanalizować. Go over. Review thoroughly. Iść z. Pasować lub być w zgodzie. Go with, match or suit. Iść przeciwko. Sprzeciwiać się lub stawiać opór. Go against. Oppose or resist. Zbankrutować. Załamać się finansowo. Go under. Collapse financially. Krążyć. Rozchodzić się szeroko. Go around. Circulate widely. Kontynuować. Realizować plan. Go ahead with. Proceed with a plan. Wyjść. Opuścić dom. Go out. Leave home. Wejść. Wejść w jakieś miejsce. Go in. Enter a place. Wrócić. Wrócić do miejsca. Go back. Return to a place. Przejść przez. Przejść przez trudny proces. Go through. Experience a difficult process. Przejrzeć. Dokładnie przeanalizować. Go over. Review thoroughly. Iść z. Pasować lub być w zgodzie. Go with, match or suit. Iść przeciwko. Sprzeciwiać się lub stawiać opór. Go against. Oppose or resist. Zbankrutować. Załamać się finansowo. Go under. Collapse financially. Krążyć. Rozchodzić się szeroko. Go around. Circulate widely. Kontynuować. Realizować plan. Go ahead with. Proceed with a plan. Wyjść. Opuścić dom. Go out, leave home. Wejść, wejść w jakieś miejsce. Go in, enter a place. Wrócić, wrócić do miejsca. Go back, return to a place. Przejść przez, przejść przez trudny proces. Go through, experience a difficult process. Przejrzeć, Dokładnie przeanalizować. Go over. Review thoroughly. Iść z. Pasować lub być w zgodzie. Go with, match or suit. Iść przeciwko. Sprzeciwiać się lub stawiać opór. Go against, oppose or resist. Zbankrutować. Załamać się finansowo go under, collapse financially. Krążyć, rozchodzić się szeroko. Go around, circulate widely. Kontynuować, realizować plan. Go ahead with, proceed with a plan. Wyjść, opuścić dom. Go out, leave home. Wejść, wejść w jakieś miejsce. Go in. Enter a place. Wrócić. Wrócić do miejsca. Go back. Return to a place. Przejść przez. Przejść przez trudny proces. Go through. Experience a difficult process. Przejrzeć. Dokładnie przeanalizować. Go over. Review thoroughly. Iść z. Pasować lub być w zgodzie. Go with, match or suit. Iść przeciwko. Sprzeciwiać się lub stawiać opór. Go against, oppose or resist. Zbankrutować. Załamać się finansowo. Go under, collapse financially. Krążyć. Rozchodzić się szeroko. Go around, circulate widely. Kontynuować, realizować plan. Go ahead with, proceed with a plan. Wyjść, opuścić dom. Go out, leave home. Wejść, wejść w jakieś miejsce. Go in, enter a place. Wrócić, wrócić do miejsca. Go back. Return to a place. Przejść przez. Przejść przez trudny proces. Go through. Experience a difficult process. Przejrzeć. Dokładnie przeanalizować. Go over. Review thoroughly. Iść z. Pasować lub być w zgodzie. Go with, match or suit. Iść przeciwko. Sprzeciwiać się lub stawiać opór. Go against. Oppose or resist. Zbankrutować. Załamać się finansowo. Go under. Collapse financially. Krążyć. Rozchodzić się szeroko. Go around. Circulate widely. Kontynuować. Realizować plan. Go ahead with. Proceed with a plan. Wyjść. Opuścić dom. Go out. Leave home. Wejść. Wejść w jakieś miejsce. Go in. Enter a place. Wrócić. Wrócić do miejsca. Go back. Return to a place. Przejść przez. Przejść przez trudny proces. Go through. Experience a difficult process. Przejrzeć. Dokładnie przeanalizować. Go over. Review thoroughly. Iść z. Pasować lub być w zgodzie. Go with. Match or suit. Iść przeciwko. Sprzeciwiać się lub stawiać opór. Go against. Oppose or resist. Zbankrutować. Załamać się finansowo. Go under. Collapse financially. Krążyć. Rozchodzić się szeroko. Go around. Circulate widely. Kontynuować. Realizować plan. Go ahead with. Proceed with a plan. Wyjść. Opuścić dom. Go out, leave home. Wejść, wejść w jakieś miejsce. Go in, enter a place. Wrócić, wrócić do miejsca. Go back, return to a place. Przejść przez, przejść przez trudny proces. Go through, experience a difficult process. Przejrzeć, Dokładnie przeanalizować. Go over. Review thoroughly. Iść z. Pasować lub być w zgodzie. Go with, match or suit. Iść przeciwko. Sprzeciwiać się lub stawiać opór. Go against, oppose or resist. Zbankrutować. Załamać się finansowo go under, collapse financially. Krążyć, rozchodzić się szeroko. Go around, circulate widely. Kontynuować, realizować plan. Go ahead with, proceed with a plan. Wyjść, opuścić dom. Go out, leave home. Wejść, wejść w jakieś miejsce. Go in. Enter a place. Wrócić. Wrócić do miejsca. Go back. Return to a place. Przejść przez. Przejść przez trudny proces. Go through. Experience a difficult process. Przejrzeć. Dokładnie przeanalizować. Go over. Review thoroughly. Iść z. Pasować lub być w zgodzie. Go with, match or suit. Iść przeciwko. Sprzeciwiać się lub stawiać opór. Go against, oppose or resist. Zbankrutować. Załamać się finansowo. Go under, collapse financially. Krążyć. Rozchodzić się szeroko. Go around, circulate widely. Kontynuować, realizować plan. Go ahead with, proceed with a plan. Wyjść, opuścić dom. Go out, leave home. Wejść, wejść w jakieś miejsce. Go in, enter a place. Wrócić, wrócić do miejsca. Go back. Return to a place. Przejść przez. Przejść przez trudny proces. Go through. Experience a difficult process. Przejrzeć. Dokładnie przeanalizować. Go over. Review thoroughly. Iść z. Pasować lub być w zgodzie. Go with, match or suit. Iść przeciwko. Sprzeciwiać się lub stawiać opór. Go against. Oppose or resist. Zbankrutować. Załamać się finansowo. Go under. Collapse financially. Krążyć. Rozchodzić się szeroko. Go around. Circulate widely. Kontynuować. Realizować plan. Go ahead with. Proceed with a plan. Wyjść. Opuścić dom. Go out. Leave home. Wejść. Wejść w jakieś miejsce. Go in. Enter a place. Wrócić. Wrócić do miejsca. Go back. Return to a place. Przejść przez. Przejść przez trudny proces. Go through. Experience a difficult process. Przejrzeć. Dokładnie przeanalizować. Go over. Review thoroughly. Iść z. Pasować lub być w zgodzie. Go with. Match or suit. Iść przeciwko. Sprzeciwiać się lub stawiać opór. Go against. Oppose or resist. Zbankrutować. Załamać się finansowo. Go under. Collapse financially. Krążyć. Rozchodzić się szeroko. Go around. Circulate widely. Kontynuować. Realizować plan. Go ahead with. Proceed with a plan. Wyjść. Opuścić dom. Go out. Leave home. Wejść. Wejść w jakieś miejsce. Go in. Enter a place. Wrócić. Wrócić do miejsca. Go back. Return to a place. Przejść przez. Przejść przez trudny proces. Go through. Experience a difficult process. Przejrzeć. Dokładnie przeanalizować. Go over. Review thoroughly. Iść z. Pasować lub być w zgodzie. Go with, match or suit. Iść przeciwko. Sprzeciwiać się lub stawiać opór. Go against, oppose or resist. Zbankrutować. Załamać się finansowo go under, collapse financially. Krążyć, rozchodzić się szeroko. Go around, circulate widely. Kontynuować, realizować plan. Go ahead with, proceed with a plan. Wyjść, opuścić dom. Go out, leave home. Wejść, wejść w jakieś miejsce. Go in. Enter a place. Wrócić. Wrócić do miejsca. Go back. Return to a place. Przejść przez. Przejść przez trudny proces. Go through. Experience a difficult process. Przejrzeć. Dokładnie przeanalizować. Go over. Review thoroughly. Iść z. Pasować lub być w zgodzie. Go with, match or suit. Iść przeciwko. Sprzeciwiać się lub stawiać opór. Go against, oppose or resist. Zbankrutować. Załamać się finansowo. Go under, collapse financially. Krążyć. Rozchodzić się szeroko. Go around, circulate widely. Kontynuować, realizować plan. Go ahead with, proceed with a plan. Wyjść, opuścić dom. Go out, leave home. Wejść, wejść w jakieś miejsce. Go in, enter a place. Wrócić, wrócić do miejsca. Go back. Return to a place. Przejść przez. Przejść przez trudny proces. Go through. Experience a difficult process. Przejrzeć. Dokładnie przeanalizować. Go over. Review thoroughly. Iść z. Pasować lub być w zgodzie. Go with, match or suit. Iść przeciwko. Sprzeciwiać się lub stawiać opór. Go against. Oppose or resist. Zbankrutować. Załamać się finansowo. Go under. Collapse financially. Krążyć. Rozchodzić się szeroko. Go around. Circulate widely. Kontynuować. Realizować plan. Go ahead with. Proceed with a plan. Wyjść. Opuścić dom. Go out. Leave home. Wejść. Wejść w jakieś miejsce. Go in. Enter a place. Wrócić. Wrócić do miejsca. Go back. Return to a place. Przejść przez. Przejść przez trudny proces. Go through. Experience a difficult process. Przejrzeć. Dokładnie przeanalizować. Go over. Review thoroughly. Iść z. Pasować lub być w zgodzie. Go with. Match or suit. Iść przeciwko. Sprzeciwiać się lub stawiać opór. Go against. Oppose or resist. Zbankrutować. Załamać się finansowo. Go under. Collapse financially. Krążyć. Rozchodzić się szeroko. Go around. Circulate widely. Kontynuować. Realizować plan. Go ahead with. Proceed with a plan. Wyjść. Opuścić dom. Go out. Leave home. Wejść. Wejść w jakieś miejsce. Go in. Enter a place. Wrócić. Wrócić do miejsca. Go back. Return to a place. Przejść przez. Przejść przez trudny proces. Go through. Experience a difficult process. Przejrzeć. Dokładnie przeanalizować. Go over. Review thoroughly. Iść z. Pasować lub być w zgodzie. Go with. Match or suit. Iść przeciwko. Sprzeciwiać się lub stawiać opór. Go against. Oppose or resist. Zbankrutować. Załamać się finansowo go under, collapse financially. Krążyć, rozchodzić się szeroko. Go around, circulate widely. Kontynuować, realizować plan. Go ahead with, proceed with a plan. Wyjść, opuścić dom. Go out, leave home. Wejść, wejść w jakieś miejsce. Go in. Enter a place. Wrócić. Wrócić do miejsca. Go back. Return to a place. Przejść przez. Przejść przez trudny proces. Go through. Experience a difficult process. Przejrzeć. Dokładnie przeanalizować. Go over. Review thoroughly. Iść z. Pasować lub być w zgodzie. Go with, match or suit. Iść przeciwko. Sprzeciwiać się lub stawiać opór. Go against, oppose or resist. Zbankrutować. Załamać się finansowo. Go under, collapse financially. Krążyć. Rozchodzić się szeroko. Go around, circulate widely. Kontynuować, realizować plan. Go ahead with, proceed with a plan. Wyjść, opuścić dom. Go out, leave home. Wejść, wejść w jakieś miejsce. Go in, enter a place. Wrócić, wrócić do miejsca. Go back. Return to a place. Przejść przez. Przejść przez trudny proces. Go through. Experience a difficult process. Przejrzeć. Dokładnie przeanalizować. Go over. Review thoroughly. Iść z. Pasować lub być w zgodzie. Go with. Match or suit. Iść przeciwko. Sprzeciwiać się lub stawiać opór. Go against. Oppose or resist. Zbankrutować. Załamać się finansowo. Go under. Collapse financially. Krążyć. Rozchodzić się szeroko. Go around. Circulate widely. Kontynuować. Realizować plan. Go ahead with. Proceed with a plan. Wyjść. Opuścić dom. Go out. Leave home. Wejść. Wejść w jakieś miejsce. Go in. Enter a place. Wrócić. Wrócić do miejsca. Go back. Return to a place. Przejść przez. Przejść przez trudny proces. Go through. Experience a difficult process. Przejrzeć. Dokładnie przeanalizować. Go over. Review thoroughly. Iść z. Pasować lub być w zgodzie. Go with, match or suit. Iść przeciwko. Sprzeciwiać się lub stawiać opór. Go against. Oppose or resist. Zbankrutować. Załamać się finansowo. Go under. Collapse financially. Krążyć. Rozchodzić się szeroko. Go around. Circulate widely. Kontynuować. Realizować plan. Go ahead with. Proceed with a plan. Wyjść. Opuścić dom. Go out. Leave home. Wejść. Wejść w jakieś miejsce. Go in. Enter a place. Wrócić. Wrócić do miejsca. Go back. Return to a place. Przejść przez. Przejść przez trudny proces. Go through. Experience a difficult process. Przejrzeć. Dokładnie przeanalizować. Go over. Review thoroughly. Iść z. Pasować lub być w zgodzie. Go with, match or suit. Iść przeciwko. Sprzeciwiać się lub stawiać opór. Go against, oppose or resist. Zbankrutować. Załamać się finansowo. Go under. Collapse financially. Krążyć. Rozchodzić się szeroko. Go around. Circulate widely. Kontynuować. Realizować plan. Go ahead with. Proceed with a plan. Wyjść. Opuścić dom. Go out. Leave home. Wejść. Wejść w jakieś miejsce. Go in. Enter a place. Wrócić. Wrócić do miejsca. Go back. Return to a place. Przejść przez. Przejść przez trudny proces. Go through. Experience a difficult process. Przejrzeć. Dokładnie przeanalizować. Go over. Review thoroughly iść z, pasować lub być w zgodzie. Go with, match or suit. Iść,